12 օր շարունակ արտաքին աշխարհից կտրված Արցախցին ոչ միայն շարունակում է ապրել ու արարել, այլև ձգտում ստեղծել մնայուն արժեքներ։ Տոտալ շրջափակման մեջ գտնվող երկրում իրենց անխափան գործունեությունն են շարունակում արվեստի տարբեր կենտրոններ, երաժշտական դպրոցներ, թանգարաններ։ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում արտակարգ իրավիճակներում աշխատելուն արդեն սովոր են։ Փոքրիկների հետ միասին վերապրել են համավարակը, պատերազմը, այս տարվա մարտին գազի անջատումը, արդեն նաև Արցախի տոտալ շրջափակումը։ Պատերազմից հետո նույն շենքում են տեղավորվել ու շարունակում շարունակում ստեղծագործել նաև Հադրութի արվեստի դպրոցը, Շուշիի Գյուրջան Կիրառական արվեստի ինստիտուտը։ Նույն շենքում է գործում նաև Արցախի ձայներ հանրահայտ երգչախումբը։ Շրջափակման բոլոր 12 օրերին, երբ Արցախի շուրջ օղակը սեղմող հարևան երկրում հույս ունեին, թե այստեղ կյանքը պիտի կանգ առներ, այս շենքում կյանքը շարունակում է եռալ։ Բոլորն իրենց տեղում են, ստեղծագործում են, արարում ու հիշեցնում Արցախն ապրում է։ Տեղում չեն միայն 9 հոգի Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակման պատճառով բլոկադայի մյուս կողմում մնացած 9 աշակերտները։ Դպրոցի տնօրեն Զարինե Բաբայանը Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշում է, փոքրիկների հետ մշտական կապի մեջ են, փաստում են երեխաների համար կեցության լավ պայմաններ են տրամադրվել, սակայն միևնույնն է, հայրենիքից հեռու ոչնչի մասին չեն երազում, բացի տունդարձի ճանապարհի ապաշրջափակումից։ Երեխաները փոքր են եւ գտնվելով հայրենիքից հեռու, ինչքան էլ լավ կեցության պայմաններ ապահովեն, նրանց մեկ է կարոտում են իրենց ծնողներին, ընկերներին, իրենց տունը։ Հուսով ենք, որ երեխաները նոր տարին կդիմավորեն Արցախում ջերմ ընտանեկան միջավայրում։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին տարեվերջյան համերգը դպրոցը չի չեղարկում։ Ազատ տեղաշարժի ու մի շարք այլ հիմնարար իրավունքներից զրկված Արցախցի փոքրիկները ամանորյա հրաշքի իրենց իրավունքից էլ չպիտի զրկվեն։ Անկամ այս դժվարին իրավիճակում դպրոցը շարունակում է իր գործունեությունը, որի վառ ապացույցն է վաղվա ամանորյա միջոցառումը։ Անժամկետ չեղարկվել է դպրոցի կազմակերպած ռոմանսի ամսի երեկոն, որին երկար են պատրաստվել, տեղի ունեցավ նաև Մեղեդի համահայկական մրցույթ փառատոնի ապարքեվատրման արարողությունը։ Անարթարության դեմ ելի արվեստով են պայքարում։ Դպրոցի սաներն իրենց ուսուցիչների գլխավորությամբ նախորդային հուզիչ տեսահոլովակ են հրապարակել, կոչանելով աշխարհին ականջ դնել շրջափակման մեջ գտնվող 120 հազար մարդկանց ձայնին, բացանել կյանքի ճանապարհը։ Հաշվի առնելով, որ մենք երաժշտներ ենք, որոշել ենք մեր ձայնը հասանելի դարձնել աշխարհին երկի միջոցով։ Ընտրեցինք Ռաֆայել Բաղրամյանի «Ձոն Արցախին» ստեղծագործությունը, որի միջոցով ցույց տվեցինք Արցախ աշխարհի անկոտրում ուժն ու անընդհատ պայքարը։ Մինչ գորի Ստեփանակերտ մայրուղին արգելափակած ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստները իրենց երկով ու պարով 120 հազար մարդու են շրջափակման մեջ պահում, այդ նույն շրջափակման մեջ արցախցի փոքրիկները երկում նվագում ու պարում են իրենց կյանքի ճանապարհի բացման ու կայուն խաղաղության հույսով։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։